Kouske mat eus? Mesket, meske kousken taken bet. Pet a zo kous? Di rohet eus panous. Ne ki gur, meustra. Gheo, Drôle, meske klen nitra. Kousken mat eus? Mesket, meske kousket taken bet. Pet a zo kous? Di rohet eus pa de nous. Ne ki gur, Geo Gheo, gur meske klevet nitra.